mamutai arboi crescas pli bone en Europa. Ili appartenas alla gigantoi inter la arboi, ca ili trovas sur la britai insuloi surprize bonain cresco condicioin. Alie, ol en ilia heimlando Californio, tiui grandegai conserviloi de carbon dioxido povas pli bone resisti contra la climata changio. En observa studo, esplorista gruppo de la Universitata Collegio de Londono cae de la Regiae Botanicae Giardenoi, el trovis che gigantai mammut arboi crescas en Britio prescau same rapide ciel en ilia origina heimlando en la negia montaro en Californio. La gigantai arboi estas laula esploristoi grava alianzano en la battalo contra la varmigio de la tero. Pro ilia longe vivezzo cae rapida crescado, la arboi capablas conservi granda in quanto inda carbon dioxido. Tiel, giganta mamut arbo povas tiri el la atmosfero average octec quin kilogrammo da carbono en iaro. En ilia heim regiono, la climata shangio forte affeccias la gigantain mamut arboin. Hodiau estas tie multe pli varmege cae seke ol pli frue, clarigis uno la autoroi de la studaggio. Aput periodoi de secezzo, precipe ancau pli ofte ocasantai, cae pli intensai bruligioi de arbaroi, farigis forta minazzo por la arboi. Oni taxas la nombron de ancorau existantai arboi en Californio al appena octec mil exempleroi. Ali flanque staras en Britio proximume duona miliono da gigantai mamut arboi. Nia climato estas pli modera kaj pli humida, kaj tiel ĝi estas principe je longa vido pli taŭga por tiuj arboj, diras la aŭtoro. Por la studajo, la esploristoj desegnis mapon de la gigantaj mamutarboj en la unuiginta reĝlando. Sur ĝi estas registritaj preskaŭ kvin mil unuopaj arboj ili prilumigis tri arbo grupoin, en diversae stareioi, cae usis sur terrain laserain scaniloin por desegni precisain tridimensiaen modeloin de naudec sep representai arboi. La plei alta mesurita arbo havis altezon de proximume quinde quar como octec sep metroi. Do gi estas giganto, compare al plei multai en landai britai spezioi, sed mal granda compare cun siai americai parenzoi. Estas surprise alta nombro da tiui arboi en britio, ca ili disvolvigas rilate al sia crescado tre bone, diris la sciencisto. Laula esploristoi, la stud resultoi povus liveri grava in indicoin rilate al estontai decidoi pri la plantado de arboi en Britio. Gigantai mamut arboi nombras al plei longe vivai organismoi de la mondo. Ili povas atingi agion de pli ol tri miliaroi, cae povas cresci gis altezzo de pli ol cent metroi. Ili conservas ne nur grandegan quanto in da carbon dioxido, sed ili capablas ancau transvivi arbarain proligioin, kiwi detruus aliaen arbain spezioin. Sian voion al Britio la giganta mamut arboe trovis dum la decnaua iar Ili estis dum la victoria e poco, consideratae ciel simbolo de ricezzo, cae protio estis plantatae sur grandai bienoi. La sciencistoi accentas che en Britio la popularezzo de la gigantai mamut arboi basigas nun tempe pli sur estetico cae historia intereso, cae mal pli sur la facto che la arboi estas ebla solvo por la climata criso. Sed char estas plantatai pli cae pli da tiui arboi, la sciencisto, necessas scii tiel ili crescas. Char estas ancora neconate, tiel ili efficas alla enlanda diversetso.